بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا biz Resul Ekrem, kıblimizdir Mekke herem, beyat verdik cihad üçün, Rabbimiz kıl sabit kadem, Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Radyo Ağılçı bölümünden ağılçımızla başlayınız. قبل مسقل صابت قدم إيمان مزنس أكرم قبل مستر مكة ألم فيبرهق جهاد جن رب مسقل صابت قدم إيمان مزنس أكرم قبل مستر مكة ألم فيبرهق جهاد جن رب مسقل صابت قدم Ulug' Rabbim sana hemde shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujahid abdurashid va mujahid usmon botirning yetakchiligida elib boramiz bugun hijriya 1934 yili shavvolning 22 kuni payshanba Tövəndə Şəvvalın 15-ci günüdən 22-ci günügacha bo'lgan anlatışımızı huzurunuzga sunumuz. sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى Anlatışımızın sirat kısmında Rasulullah rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib berildi uningdanmi ichinishliq bo'lgani shuki u har kuni kun raso qizig'anda bilolni bog'lab makkaning soyliqiga chiqib yotqizib maydisiga qattiq qizig'an qo'rim toshlarni ilib qo'yib azbiroyi xudo san bugun yoki muhammadni inkor qilib lot minatga bosh qo'ysan yoki mushbitin o'lasan deydi bilol mushundoq ig'ir azob ichida ahad ollohdir bir deb turadi bilol shundoq azob chekayotgan holatlarning birida abu bakr roziyallohu anhu o'tib ketib etib uning bu holatini ko'rib qoldida uni o'zining oilasining bir o'pdan xizmatini qilayotgan bir qoraquliga tegishib ozod qilib etdi abu bakr roziyallohu islomiy davlat qismida ro'zi hit munosabati bilan amri ma'ruf a'zosi imronning birodarlar bilan yig'ilgan so'rinda qilgan da'vatini huzuringlarga sunamiz shuning uchun biz bugun turkiston musulmon qarindoshlarimiz va butun dunyo musulmonlariga shuni xitob qilamizki ularni oldida faqat ikkita yo'l bor bu dinidan qo'dashdan ojiz kelgan vaqtda ular yoki hijrat qilish kerak yoki shu yarida jihad qilish kerak ularni oldida faqat ikkita yo'l bor bunida imkoniyatlar turib tasni turib hijrat qilishni yo'lini biladigan turib hijrat qilgan kishilarga shu dinini qo'llashdan ojiz kelganda hijrat qilgan kishilarga alloh taolo ularning joyi jahannam dedi bular bilib qo'ysin buni qo'lida imkoniyati yo'q ojiz kelgan hijrat yo'lini bilmaydigan qizdirat yer bermagan yo'l topolmagan bundoq kishilarga alloh taolo ularni afu qilishi mumkin dedi ammo imkoniyat bor kishilarga hijrat qilmaslikka yo'l bermadi alloh subhanava taolo shuning uchun turkiston musulmonlaridan bugungi kunda ularni oldida faqat ikki yo'l bor yoki dinni qo'llash uchun hijrat qilib chiqib ketish yoki bo'lmasa shu vatanni ichida shu o'ziniki dialogda jihod amniyatini boshlash hijrat va sarguzashti qismida mujohid birodarimiz ahmadning hijrat sarguzashtisining davomini huzuringizga sunamiz shu yerga qaytib bir xil tuzang joyda bo'lmasdan tuzang yana bor biroq unda sayning bo'yi ekanda u yerda odam qilib bizni ko'rib qoldi ichiga kirib тыңдабірдеп айтып ішіне кірдік лекен үйге кірсек үйде түп түз жатқандай хия жоқ қандай қылымыз анда мұнда арқан бар еді ел қарғай арқаны бағлап осында қыр еді тағында нято еді өзіміздің ағамшыға бағлап осында қалады деп та енді біз ағамша бағынсақ сиырлар пәс күш кетеміз енді ұйқы сияқты енді ұйлап кетуіміз мүмкін сонда қалады деп енді өзімізді бағлап қойып қарғай қамыз тағы бір qirq qiratiyada shundoq yotdiq endi endi u vaqtlardagi og'irliqda shunda g'alati uyqu keldi yana xotirmiz endi kechada kelib yotgan yerda bomdod bo'ldi bomdod o'qidik bomdoddan keyin kun chiqdi kun chiqqancha yana bir rohatni uxlab ketib keldi tushgacha uxladik ashakay siriyanda necha kun o'tdi oldingi sab ziyorati qismida birodarimiz sayfur rahmon bilan bo'lgan suhbatimizning davomini o'ziringlarga sunamiz shunda to'g'a vaqtning o'zida biz tuyg'usiz hujum qildi hujum qildi azroq etishdi ammo bizning joyimiz yaxshi joy bo'lmaganligidan oxirgi yenishga to'g'ri keldi birodarning yana chiqib ketishga to'g'ri keldi o'qli etilib turyotdi shu oqimiz yondiq yana men tiklam yonsam hamda bu tog' bir qadar tik tiz chiqilolmaydida birodarning yoniga mumkin shu shu tarafga o'q kelyotdi o'q kelib qolishi mumkin o'q tegishi mumkin shuning bilan men shu tog'ning yeni bilan chiqishni nim qilib tog'ning yeni bilan tik tik chiqdim shunda chiqib birodarning oq tarafidan keldimda shu yaqin kelgan vaqtimni o'zida shu usama birodar alloh rahmat qilsin shu mening ismimni to'lab shu oldi qarab ketib bordida o'qlab tilayotgan shunday bir holatimda ho e, birodar yo'q birodar kammidi deb shu oldi qolib ketib bordida demak hamda allohni rahmati bilan bu yerdamda birodarchilikni haqiqiy bo'l deganda shu o'qlayotgan etilayotgan vaqtni o'zida meni shu ostida deb bilib meni oyoq chiqib o'g'limni qilmay o birodar ostida deb shu oldi qarab o'q etib ketib qoldi muhojirlar vasiyati qismida jamoatimizdagi bir qarindishimizning onasiga qilgan nasihatni huzuringlarga so'raymiz mujohid degan kim bilamsiz ana mujahid bo'lsa butun maxluqotlarning tarbiyachisi ulug' allohning buyrug'i asosan fitna tugab din butunlay alloh uchun bo'lganga qadar bu ummatning ustidagi zulm tugab har bir inson o'zini izzati bilan yashagan qadar alloh yo'lida o'zining borlig'ini qurbon qilib qon kechib jon qilgan haqiqiy iymonliq g'ururliq bir ardur ba'zilar biz mujohidlarni bugungi kunlarda mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin jamoat ichidagi yangiliklar saytimizda mushu haftada jamoatimiz ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari شعارا ما على للدين قدرا راى الله توفيقا وتسديدا وأجرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Aziz radio anlıqçı qərinəşlər, diqqətinizlər Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamның tarixində olsun. Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rabb Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamğa har tarafdan besim va izo ahonatlar yig'ayotgan shu kunlarda har bir qabila o'z tavasidan islom diniga kirgan yoki moyil bo'lganlarni sezgan hamon turli qabih vositalar bilan qiynab jazo yurgizdi qabila tavaliki bo'lmaganlarni jamiyat boshqonlari va quldor xo'jayinlar o'zlari xohlagancha jazolab qiyin qistoqqa oldi bundoq vahshiyona echinishliq jarayonlar ne ne tosh yurak odamlarnimi echindirdi va dinini shirkindirdi abu Jahl o'z tavasida nopozliqroq yoki himmatchilari kerak kishilarning musulmon bo'lganini anglasa berib ogohlantirish beradi yoki uning bilan munosabatni uzib uningga iqtisodiy va ijtimoiy jihatda zo'r ziyon yetadiganligini uqtiradi navoda jamiyatda o'rni yo'q ojiz kishi musulmon bo'lsa uningga kelgunicha qo'l silib uradi va boshqalarni ularni azoblashga kuch kiritdi osmon ibn affonni uning tog'isi xurmi shoxlaridan yasalgan chig' palozga yo'gab ostidan is qo'yib berib azobladi musab ibn umayrning onasi uning musulmon bo'lganligini uqqandan keyin uningga non bermay necha kun och qo'ydi va uydan qo'g'lab chiqarib sargardonlik yo'liga haydavatdi shuning bilan u ochliq ва дала turmushining dastidan илан teri ташлагандак bir qat terisini tashladi Албоки uning oilasi хели yuqori holliq oila edi bilol roziyallohu anhu aslida umayya ibn xalafning qo'li edi u musulmon bo'lgandan keyin umayya uning bo'yniga arg'amchi silib bog'lab kichik gudak balalarga tutib berdi kichik kapsiz balalar Bilalni Makkaning tog'larida so'rab yurib, bo'yinlarini ziyda qilib qanatibatdi. Kashdiki bolalar zerikib qaytib kelsa, uni mahkam bog'lab etib, o'zi harg'ich uratdi. Ba'zida kunning oftob tomizida o'ltirg'izib, oftobga qoqlab qiynisa, yana ba'zida qo'rsqig'i non bermay, imondan yansang non yeysan deb turib olatdi. Uningdanmi ichimishlik bo'lgani shuki, u Әр күні күн раса қызығанда Билалны бағлап, Мәккінің сайлықыға чықып ятқызып, мәйдісіге қаттық қызыған қорым ташларыны еліп қойып, Әзбірай құда, сән бүгін, яки Мұхаммәдні инкар қылып, лат мұнатқа баш қойсан, яки мұшпетің өлесен, дейді. Билал мұшындақ иғыр азап ішіде, әхәт, Аллах бір, деп тұратты. Bilal şundaq azap çekiyotgan holatlarning birida Abu Bakr radhiyallohu anhu o'tib ketib etib, uning bu holatini ko'rib qoldi-da, uni o'zining oilasining bir o'ptan xizmatini qilayotgan bir qarqulg'a tegishib ozod qilib etdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Bilalni yetti o'qiya yoki besh sar kumush tangini naqsanab berib setib olib, ozod qilib o'tgan degan so'zmi bor? ammor ibn yosir roziyallohu anhu bani maqsum jamoatida bir kishining ozodgardisi bo'lib ammor ammorning otasi va onasi bir oila kishilarining hammasi musulmon bo'lgan edi mushriklar bo'libmi ularning kattivishi abu jahl bu uch kishini makkaning sirtidagi toshliqqa haydab elib chiqib soyning toshlari raso qizig'anda yalang'ochlab toshqa yotqizib azoblashga boshladi va qizig'on toshlarni akilib ularning tupsiga davlab qo'ydi ular mushundoq azoblanayotgan vaqtlarining birida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerdan o'tib ketib o'tib sabr qilinglar yosir oilasi jannat sizlarni kutmoqda dedi rost degandek yosir ashu azob ichida shahid bo'lib ketdi qiynab o'ltirishda jini chiqmay qolgan sumayya ya'ni ammarning onasining avritiga abu jahl nayzi urib shahid qilib qilibatdi bu islom dini maydonga kelgandan keyingi tunji shahida ya'ni ayol shahid hisoblanadi mushriklar ammarni birdan oftob qilib kun nurida qizg'an toshlarni ustiga davlab qo'yib azoblasa yana birdam suvga besib turib azoblaydi bir qitim ular bugun biz seni yoki muhammadni tillab ayblamigicha yoki lat uzza haqida nadiya o'qimog'ichi qo'yib o'tmaymiz o'ltirib o'tamiz deyishdi shuning bilan ammor majburiy holda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ayblashga qo'shildi va ularning qo'lidan qutulibla udul rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga yig'ilgan peti o'zini yetib keldi alloh taolo bu vaqtda kimki allohga iymon aytgandan keyin iymonidan yenib olsa qalbi iymon bilan mustahkam tursimi majburlash ostida og'zidila iymonidan yong'onligini bildirganlar buningdan mustasno kufri bilan ko'ngli ozod bo'lsa ya'ni ixtiyoriy usulda murtad bo'lsa u ollohning g'azbiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi suri nahl 106 yuz oyat Abu Fukayha. To'liq ismi Afla. Abdullar cemaatidakilerinin azat gerdisi idi. Ular Aflahni putudun bağlap, atkı sörtüp azatlaydı. Habbab ibn Arad Ummi Anmar binti Sibah Hozain'in qoli idi. Mushriklar uni turli qabih vositalar bilan azoblaydi. Ular Xabbobning chechidan tutib so'raydi va oldi keyiniga ishtirib dushkanlab qiynaydi. uni necha qitim qizziq qo'qasqa o'ltirg'izib ustiga ko'tirib qopolmog'idek ig'ir toshlarni ortib qo'ygan edi zanira nahdiya va uning qizi shuningdek ummu abisalar musulmon bo'lgan bedak cho'rlar edi mushriklar ularga o'xshashla azob uqubatlarni yog'dirib qiyin qistoqqa oldi bani muammil jamoati ya'ni bani adi qabilasining bir oymiqidan bir dedak musulmon bo'lgan edi Ömer İbni Hattab, o bu vaqtda texi musulmon bo'lmagan edi. Uni urib, arg'anda andin qo'yib o'tdi va erib qolmagan bo'lsam, yana uratdim, dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Bilal va Amir ibn Fuhayralarni setib olib azod qilib atganidek, mazkur cho'ri qizlarni setib olib azod qilib atdi. mushriklar ba'zi sahobalarni to'gi terisi va kali terisiga yo'gab kunning qiziqig'i tashlab qo'yatdi va ba'zilariga tomir sovutlarni kiygizib tosh tosh qizig'on toshlar ustiga yotqizib qiynaydi alloh yo'lida azoblanganlarning soni ko'p ahvoli ichinishliq chunki mushriklar kimning musulmon bo'lganligini uqsa uni tutib jazoga tortatdi va aziyat kulfat yetkazatdi ميزانا رسول الله رسول الله رسول الله شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا وبشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا وبشروا الدنيا Aziz qeyrindaşlar, diqqətinizlər İmranның dəvətidə olsun. İnnal hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh ve safiyuhu ve haliluh.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 faqat o'ziga ibodat qildirish alloh taoloni sizni bizlarni yaratishdan bo'lgan boshqa maqsadi yo'q alloh taoloni o'ziga ibodat qilish deganda bu faqat namoz o'qib bilan qo'yish ro'za tutish bilan qo'yish zakot berish bilan qo'yish emas buniki beshi la ilaha illalloh muhammadu rasululloh deb imon etgandan boshlab toki hayotimizdan ayrilgan qadar bu dinda mustahkam turishga buyurildi faqat bizga eg'ir kelmaydigan musibati yo'q ziyni yo'q bunday qishadi minadigan agar buni musibat kelsa aziyat tortgan to'g'risida buni yengib bundoq din emas bu alloh subhanava taolo bizga bu yo'lniki xarakterini aniq belgiladi aniq ko'rsatib qo'ydi alloh taolo haqni haq botilni botil deb bayon qildi xohlagan kishilar bu haqqa ergashsin uning oqibati jannat xohlagan kishilar bu haqdan bosh tortsin uniki oqibati jahannam lekin bu haqda mangan kishilarniki oldida sinoqlarning bor ekanligini ham bayon qilib qo'ydi alloh taolo xohlagan kishi haq tursin uningki jafo mushaqqati bor sinoqlari bor buningki natijasi nima deganda mangulik jannat mangulik jannat ko'z ko'rib boqmagan quloq anglab boqmagan insonning qalbiga kechib boqmagan shundoq nozimatlik jannatlarni birlig'anliqni va'da qildi alloh taolo nima bilan shu sinoqlardan o'tgandan keyin alloh taolo nurg'ilg'an oyatlarda sizni bizlarni sinaydiganligini bayon qilib o'tdi biz sizlarninki ig'zimlardan chiqqan alloh taologa iymon etdik degan bu so'zning o'zini alloh kifoya qilmaydiganligi balki bizni sinaydiganligini alloh taolo xabar berdi alloh taolo aytdiki alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين dedi. Shuning uchun bugun butun dunyo musulmonlari shu musulmonlarning qatoridagi Turkiston musulmonlari ham bu dinda mustahkam turishi kerak. Alloh taolo bizni iymon etinglar bilan buyurib tark etgani yo'q. Balki bunda mustahkam turishga buyurdi Alloh subhanahu va taolo. İmam Etkabay'ın müstehkem turuşunu buyurdu. Bu dinimiz müstehkem duruş cereyanında eğer bizim milimiz gerek kapkası milimizin birimiz. Cinimiz gerek yok kapkası cinimizin birimiz. Biz Allah'ın dini müstehkem duruş için nimi gerek yok kapkası şunu bilip durup biz sallaştırmak kapkası dinli talayımız başka nesleri kullanıp durup. Şunun için biz bugün Türkistan Müslüman kardeşlerimiz ve bütün dünya Müslümanları var. Şunu kitap ki ulanı azıda sakat işkili yolda. Bu diniden odasının aciz gelgen vakta ona ya ki hicret kılış gerek. Ya ki şu yarida jihad qilish kerak ularni oldida faqat ikkala yo'l bor qo'lida imkoniyati bor turib tasbini turib turib hijrat qilishga yo'lni biladigan turib hijrat qilmagan kishilarga shu dinini qo'g'dashdan ojiz kelganda hijrat qilmagan kishilarga alloh taolo ularning joyi jahannam dedi bular bilib qo'ysin buni qo'lida imkoniyati yo'q ojiz kelgan hijrat yo'lini bilmaydigan iqtisodiyat bermagan yo'l topolmagan bundoq kishilarga alloh taolo ularni afu qilishi mumkin dedi ammo imkoniyat bor kishilarga hijrat qilmaslikqa yo'l bermadi alloh subhanava taolo shuning uchun turkiston musulmonlariniki bugungi kunda ularni oldida faqat ikkita yo'l bor yoki dinni qo'llash uchun hijrat qilib chiqib ketish yoki bo'lmasa shu vatanning ichida shu o'ziniki diyorida jihod amniyatini boshlash alloh subhanava taolo bu jihodninki doirasini qisib qo'ygani yo'q jihodning boblari imtihon ko'p jihodning darvozasi imtihon ko'p alloh taolo bu jihodni jamoat shaklida qiladi jamoat qiladigan cemaatlik kılamlısa yekki yekki kılsa Allah Teala icazet verdi. Allah Teala umumizlik cihat çıkışında hem buyurdu. Yekki yekki grup grup şekilde Allah'ın yolunda cihat çıkışta bunun rağmen Allah Teala icazet verdi. Allah Teala umumizlik çıkış hakkında ayet ki infiru kitafen ve tekala ve cahidu bi amvalikum anfusukum. Sizler meyli yinik haleti bulunlar, meyli iğir haleti bulunlar, size cihatta çıkınma dedi. Meyli aciz olsun, meyli küçük olsun, meyli kurallık to'liq mukammal qurollangan bo'lsin yoki unda imkoniyat bo'lmasin ularni alloh taolo jihodga chiqishni buyurdi ya ayyuhallazina amanu خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا dedi. İyi müminler, ehtiyatını tutunma dedi. Allah Teala aldı bilen ihtiyat kılış buyurdu. İhtiyat kılış buyurgandan keyin sizlar fanfiru subatin. Sizlar grup grup şeklinde olsun. Meyle yekki yekki halatlerde olsun. Yoki umum yüzlük cemaat şeklinde olsun. Cihatla çıkılmaz dedi Allah subhanehu ve teala. وين الله تعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتب ايتدوكي تقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين على وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا اي محمد صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله الله نور جهاد قلم لا تكلف الا نفسك سيز فقط اذن اذن لا تكلف الا نفسك فقط اذن اذن Uluma'lı bu hem tefsirler aytıdı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan kısap kılışı, bu cihat ibadet şundak bir ibadet ki, bunu kılmen de ortaya çıkan kişi yalnız kılışı mümkün. Başkalar onunla kılıç demez ki mümkün. Yardım demez ki mümkün. Eğer yalnız kapkasını sen çıkın diye olurdu diyelim var. Şunun için sizki Türkistan Müslümanları olsun, başka Müslümanlar olsun, yalnız kılmasa başka yardım vermeydiğin, birleş imkaniyeti yok, toplu iş kılış imkaniyeti yok bu olsa, yalnız bu olsa hem kılsın. Grup şeklinde hem kılsın umumiylik qila olsa umumiylik qilsin bu jihod hech vaqt jamoat shaklida bo'lganda qiladigan jamoat bo'lmagan tug'ilsa tark etib qo'yadigan bunday ibodatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham makkadan madinaga hijrat qilganda badr g'azoti bo'lishdan burun nurg'ulg'an sahobalarni necha qitimliq guruh shaklida bir necha sahobalarni az az sahobalarni jihodlarga aytdi soni yigirmaga o'ttizga yetmaydigan sahobalarni necha qitimliq sariyaga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi Peygamber sallallahu aleyhi ve çıktırdı Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siyratini chiqdirdiki umumiylik jihat qilish qodir bo'lmasa yakka Hem oz oz sonli kishilarniki chiqishi ham joiz ham shundoq chiqishi kerak alloh taolo dedi şekilde çıkınlar ya shaklida olsa yoki çıkınlar diyor Allah Subhanahu alloh subhanaa taolo shuning uchun biz musulmonlarni dinin qo'dab qilish uchun alloh ki haqiqiy rozilik berish uchun bu dini mustahkam turishga chaqirib turibmiz biz bu eğer bizim kişi Allah'ın razılığı erişmen, cennet girişmen diken davayımız rast bulur diken, eğer şu cennet girişin bizim cinimiz gerek yok taptasa, şunu kurban kıtırıp giriş gerek bu cennette. Şu cennet girişin, eğer bizim cinimiz gerek yok kalkan olsa, şu cinimizi kurban kılışımız gerek. Bu cinimizde kurban kılış bugün gerek olup duruptu. Bugün gerek Allah'ın dini derslerinde kılıngan, kafirler İslam ümmetinin üstüne hüküm kılıvatkan, Müslümanların işindeki, İslam ümmetinin işindeki en yaşlı kişilerini turmada kamaş arkalıp, Müslüman ayarlarının ki iktisige tecavüz kılıç arkalıp her kıl zulümlerini kıtıran manımı hünnat kayıtta cihat kılmadan kişiler kaçan kılıdı bu cihat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir ayarının ki hicabını kimin içinde içmet kalmak için Beni Kaynuka Yahudilerini korup çıkartken bu adamlar. Bir ayarının hicabı içine kalmak için. Bugün bir ayar emas, minglığan, neçe minglığan ayarlarının hicabı içine kalmak için. Hicabılar emas ikisi tökülüp duruptu bugün. Bugün gündə cihat qılınsa qaçan qılındı bu cihat? Bugün cihatla mahkemesi giden kişiler yalgancılar olur. Allah subhanahu wa ta'ala bu cihatın kafirler karşı Müslümanların cihatının ki devamlı kutturduğunu Allah Teala karar Kur'an-ı Kerim'de. Kafirler bizge devamlı kuruşuş tuturduyken biz hem onları devamlı karşıtırış bizim usulü yukarıda beraber. Bunun için bugün cihatın mahkemesi giden kişiler yalgan etti. Bunun için bugün kandak imkaniyetimiz olsa şu imkaniyetin çıkış arkalıp biz bu cihatın kılışımız gerekiyor. Meni ümmet tüket kes, kessin ki bu dinimiz korkmuş gerek. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ashabul uhdud qissini bizga namuna qilib ko'rsatib qo'ydi mana shu ummat butun shu iymon aytgan shu alloh taolo rabbim alloh degan ummat ollohning diniga iymon aytganlik uchun ollohning dinini mustahkam turganlik uchun o'raklarga o'ttalab shu o't tashlab o'ldirildi holbuki alloh subhanava taolo ularni o'ldirilib ketganligini shahid qilinganligini ziyon deb hikoya qilmadi deyadi balki alloh subhanava taolo buni maqtab turib zikr qildi qur'oni karimda bu dinni mustahkam turib bizning hayotimizni ayrilganligimiz ziyon bo'lmasdan balki biz uchun sharaf Bu canlı meyle halayla, meyle halımayla Allah subhanahu wa Taala bizim hemen alırdı bunu. Allah Teala'ya hemen bir zaman nesini biz Allah Teala'ya asi bulup durup demezsin. Belki Allah Teala'nın ki razılık eriştirip verişimiz gerek bunu. Bu cinimizin. Kaçan girişini okumayımız. Şu ölüm girişten bunun Allah'ın dini katını.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 bir uyqu бір, endi shunda qopdi qopib şunda bir qarasam bir akamiz bordi sal o'zi juq kishigarak ojiz teni qarasam соғының дәсіден жалақлап титіреп кетті ошо жалақ жалақ жалақ титіреп ички тиши жак жак бир бириге урулуп атты да ички тиши а соонун таасирин эмне у бурадыр бегиде кийим кижегинен мутсагынан тааный жок эмне ошондой жалаклап титиреп муздап мыйна болуп кетти ошону алкынан карап бир кылы жык түшүп кетти эмне бурадыр алла разы болсун деп ушундай дуа кылышып намаз окуп ушу таң сал юрганден кийин маңдык бир ярым саат бир саатка атырабыда маңып шунан хагы ижилип кетти ошо карган ишке кирип отадык күндүзү биз күндүз маңмайлы чегара жагына келип калдык могу чарбачылар бар көрүп калса чыгып коймушун биздин деп шундай отадык отуруп әсір болған жағда маңайлы деп маңдық енді әсір болған жағы маңайлы деп маңсақ тағының әтрапына шында хамма әтрапын тұман қаплап кетті иә. тұман қаплап кетті біраз сағат маңғаннан кейін тұманда болып күн пешінен қаяқ күн шығышынан қаяқ шымалынан қаяқ ғарбынан қаяқтығын ешнәрсе біле алмай қалдық oldimiz kelgan yo'llar mangil yuribmizda mangil yurib shunaqa bilan bir yoqqa borsak bir o'tin yog'an ovozani to'qib bir chorvachini uyi borka shu o'tin yuribdi men odam baka biz bunda oyni bitib ketay deb o'ynay deb sal pastlab tog'ni bag'ridan oylinib uyni uch tarafiga yutdiq uch tarafiga o'tsaklar qora degan qarasak bir puti sinib ketgan qo'y o'sha tupusdan biz taraf qarab yugurib kelib tushib kelyotdi hay mana keyin odamga o'xshaydi darhol mukaylaydi dedik orchining ostiga kirib muk to'qindi orchining orasiga kirib mukib tursaq kayinda bir it keldi itga biz qo'yadigan hovush pul turib oldida bu hovush pul turib olgandan keyin kayindan ikki qozoq keldi ay bu bilib qoldi biz chiqmasak bo'lmadi deb shuni asta chiq to'qindi shuni bu asta chiqqandan keyin bu qozoqlar ko'rib bizni hayron qoldi voy nima qilgansizlar nima bu yerda deb shunday deb biz o'ynagan chiqqan qiynab qoldi bu maliki desak madan topamayapmiz qayoqqa minishimizni bilmay qoldik desak sirtuviyat qochqan bilan emaslar deydida voy biz sirtuviyat qechib nima ish qilamiz biz dedik shuning bilan bo'lib turib ketyapti ha musulmon kaslar uyga kirib choy ichinglar deb uyga kirdi <laughs> hali musulmonlar cho'lqin so'zlaydiganda <laughs> shuna uyga kirdik uyga kirgandan keyin onasi choy qildi choy qilib onasi dedi ой ма oldimizdagi tog'ni ko'kitib turibdi ол voy mushu tog'ni o'tib ketgan bo'lsanglar sizlarni odilatniki soqchilar tutib oladi sizlarni deb shunday dedi vo biz tosh qoptimizda bu soqchini qo'lga tushib ketgan sirtilib ketdik deb sirtilib o'tib ketgan tosh qoptimizda biz deb shunday bir gapni yushirib shunday silab o'tib ketdik shuna maqsad janob olloh bizga shu kishilarni so'z orqali bizga janob olloh biz topamolqa yo'lini ko'kitib qo'ydida shuna әнді біз кетіп мәлі қаяқ кетеміз біздің елімізге күтіп қойғанмасала мәлі күтіп кетсе деді әнді бұл біздікі маңдағы елімізді қайрап болса шималдікі күтіп қойды да шималдікі біздің мәлігі машақ масала шималдікі масала мәлі кетсе деп шынаке күтіп қойды ә болды деп шынаған бердін шықтық тағының үстіке үйге ол тағыдан пәс күштық пәс күшсек намашан болды намашан болды намашан оқыдық құтбәні жем қылып оқып tushunarli bismillah deb taqqiga moshdiq anaqa qo'ychil degan taqqimi ha qo'ychil degan taqqida bizniki boradigan manzilimiz tarafga qarab mandiq taqqiga moshdiq taqqa chiqib ketib boramiz shu biz namozni o'qani tortib yomg'ir yoqqan biz o'sha taqni ustiga cho'qqiga yamishib chiqdik chiqib u yerdan pastga sangildik pastga sangilib shu tog'larni bag'irlan tushib ketib boramiz tushib ketib boramiz bir toshliqda mandiq endi u toshliqqa masalan tog'larda bizni vatanni tog'larida dori tosh oqqan jira shaklda tashlab qoldi shuni ichida moqda sharaq sho'roq sharaq sho'roq tosh sab uch qirliq tashlar yiqilsak shu qirliq tashni ustiga yiqilamiz u yog'i yotgan bu yog'i yotgan u birdan u yiqiladi birdan bu yiqiladi havo tug'ilgan ekan yo osmonda yulduz yo'q yo oy yo'q yo chiroqlanish izolyat yo'q butun qorong'uda shunda g'alati shu manglagan gap shunda g'alati ketib boramiz shu soydan pastga tushib ketib qolgan o'ttira kelgan chaqda oldimizni sharaq shuroq sharaq shuroq qilib birdan o'tib ketdi hay bizni oldimizda shu abay qozoqlar chek qo'yib Біздің bizni oldimizga kelib saqlab turadi o'xshaydi bu xitoyni askarlar deb u o'yladi shu yerda yelqiyada to'xtab qoldik alloh alam yarim soatdan o'shib turib ketdik yomg'ir beshimizdan kirib oyog'imizdan chiqib ketdi shundoq titrab muzlab bu shunda g'alati turdi turib hattoki endi allohning rahmatidan deb qolibmiz shu yerlarda uyqu biz uydab qolibmiz shunday holatda yarim soat o'tirdik endi biz keynimiz chekinimiz debmi chekinib bo'lolmaymiz agar haqiqatdan shu harbiylar kelib qolgan bo'lsa biz qochimiz debmi qochib bo'lolmaymiz ya bo'ldi alloh tavakkal mandiq agar ko'rikda uchrab qolsa mishar ichishimiz endi qo'limizda hanimiznikida palta pichoq borda mashada ichib chepishib inshaalloh shahid bo'lamiz mashada deb shu niyatlarni qilib shunday mandiq yani bismillah deb mandiq ketib boramiz u tog'dan pastga tushdik pastga tushib yana bir tog' borku yana bir tog'ga yamshib yerim kelgan chog'da tong yorib bomdod bo'ldi shu yerda bomdodni o'qib u qilin qarg'ayka qilin qarg'ayni ustiga chiqib shu tog'ni ustida tog'ni cho'qqisida qarg'ayni orasida panolanib yotdik endi butun Bütünümüzni kimgiç ko'z O'tgan raylisak, uning'im ijod yo'q. Atrofimiz chunki choruvchilar bor. Bizni ko'rib qolsa chiqib qo'ydi. Shunday holatda titrab, jalaqlab, ya kechich uxlamagan ekan, kunzim ham so'q, kun kechaga hil bo'lgan ekan, ya u uyqu uyqu bo'lmaydi ekan. Shunday holatda yana bir kun kech bo'ldi ham shu yerda. Kun kech bo'lib, kechda endi o'tog'dan yana pastga tushdik. Pastga tushib, pastdan yana bir tog'ga o'toq yamashdik. o'rtoq yamshib biz o'ldik biz uyaga biz nishon qilgan davlatga o'tib bo'ldik degan idea borda bizda shunaqa o'tib bo'ldik degan idea bilan shu biz o'toqqa chiqib o'toqdan biz pastga mang'naganda biz tog'dan ham pastga tushib ketsak ash taqqa kirib ket nimaga shu davlat kirib ketmaymiz degan idea bilan shuni pastga qarab shu u bir kecha mang'dik bir kecha mang'ib u kuni allohni fazli yomg'ir yog'madi yo'l jarayon safar jarayonida kiyimlarimiz qurib ketdi ertasi ertaganda bir bir yerga bordik bir bir unda qo'ltiq deymizmi odam kelmaydigan bir yer ekan qarag'ay narsa shu yerga kirib shu yerda yotaylik deb bordik bir xil tuzdan joy topolmasdan tuzdan yerlar bor biroq unda soyning bo'yi ekanda u yerda odam yem qilib bizni ko'rib qoldi deb ichiga kirib shunda bir yerda yotaylik deb shu ichiga kirdik lekin uya kirsak u yerda tub tuz yotqidek yer yo'q qanday qilamiz endi anda bunda арқаны botdi ya'ni qarg'ay orqani bog'lab shundoq qir yerda yantoy yerda o'zimizni og'amchiga bog'lab o'shundoq holatda та endi biz og'amchiga bog'lansak serilib pastga tushib ketamiz endi uyqu ketishimiz mumkin shunday o'zimizni bog'lab qo'yib shunda g'alati bo'lib keldik yana xotinimiz endi kechada kelib yotgan yerda bomdod bo'ldi bomdod o'qidik bomdoddan keyin endi kun chiqdi kun chiqqancha chog'da yana shunda bir rohatlanib uxlab ketdik yana bir uxladik ashaka rayonida necha kun o'tdimdi yakaka alloh alam oltinchi kuni o'qidimi shu oltinchi kuni shuni u yerda yana mandiq men o'sha pastga qarab mandiqda biz endi biz o'tib bo'lgan davlatniki endi ishga kirib ketamiz biz mana shunaqa tufaylar biz tushib ketsak ishga kirmas deb shu idiy shundan ketib boramiz kechida tushinglar mang'an bir tushdan keyin bir qishloqqa kirdik endi o'tir o'sang o'tlar shu balkakdek shunda bir cho'plik yaka u davlat kirib bo'ldinglar shu kirib bo'ldik deymizda biz shu davlat kirib bo'ldik deb o'yladik shuni u davlat shu qishloqda shu bir kecha mangdiq endi men kelsak oldimizga bir darvoza uchirdi bu darvozaga mashina keladigidek holatda yo'l bor ekanda orqada shu darvozadan o'tdik qarasak shu bir onda munda u yerda bu yerda bir, bir ikki uch oila бар ekan shu bilan biz ularni sal jarg'aroq bir do'ni ustiga yetib uxlab иез мұнар тұрыпты да ішіне жазылған бұның қара бұл немді бұл ойлық бұл біз біз бармақшы болған ойлатын екен жоқ суны жығып тақтырған бір су мұнары ұқсайды деп ойлатын еді шындақ кәді параз қылдық бұл кірпіштеріміз қалсақ бұйқымызда бір төмірден жасалған егіз мұнар тұрыпты бұл бұл телефон тәйін тақтырған шында бір әсуабы ұқсайды деп оны параз қылдымыз Bu asli bu ko'girimiz Xitoyning porti, ma ko'girimiz u biz bormoqchi degan bormoqchi bo'lgan davlatning porti ekanda. Bu ikkisini o'tirib turyapmiz biz. Aziz qarindoshlar, diqqatinglar oldin qisib ziyoratida bo'lsin. Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Allahu Ekber. Onlara ben yüklemet ölek. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Maşallah Allahu Ekber. Ya Allah. Bakımda sattın ya Allah. Ya Allah kafirler yukasın ya Allah. Kurtlar ya Allah. Ya Allah murtadlar yukasın ya Allah. Ya Allah ustandan düşmanların yukasın ya Allah. Maşallah vallahi toğırlap toğırlap aldırma ya. Bir kafirninki ya'ni islomninki allohning dinini dushmaniniki kallasini kesib mag'ani naqadar bir izzatli kishi ekanligini shu his qildim keyin mandoq mandoq minib shu shu aloqalash apparatida e'lon qilindi bir murtadni kallasini kesdiq deb e'lon qildi uni butun murtadlar anglab turdi keyin bu narsa haqiqatan badbaxtni qattiq qo'rqinch soldi shuning uchun u kun suvning beshini keskin qilgandan keyin oh, xuddi vaqt bo'ldi nimli qaytdik markazga qaytib markazga yetib aytsa anadiki yana shuniki badbaxtniki bir tog'da qatori to'rt besh murchi ekanda istikon shuningga hujum qilib shuni elish planlangan ekan shu kun qo'mondonlar tarafidan shu tarafga olib mandi bizni keyin allohni rahmatila u toqqa chiqib nim qildik shu oq oqidan oq oqidan ikki istehkamni oldik bu quyoq quyabli qochdi keyin oxirsidagi bir istehkom chorak istehkom qurol yaroqlar ko'pganda u yerda ozroq mustahkam to'g'on bo'ldi etishdik shu alloh taoloni yordami shu yuz metr qadar hatto ellik metr qadar yiqin berib anadiki ovqatimiz sho'ng'ich bedbaxil bilmaydi allohni yordami bilan shu ellik metr yaqin borib bilan shu o'qitishni boshlaymiz o'g'li ozroq qarshilik ko'rsatib haqida keyin bulanman qechib ketdi shundan shunda ujimdan keyin shu eng oxirgi ekan shunda ujim qildim shu ozg'ina etishdi qo'l ozroq qarshilik ko'rsatdi lekin turib bo'lolmadi alloh rahmatida allohni yordami bilan qechib ketdi keyin bordiq barsak uyadi birisi uylab yetibdi shu birisiga o'q tegibdi qag'ini qechib ketibdi allohni rahmatida ko'p g'animatlar uyadi hmm. uchta avtomatni tashlab qochgan ә, э, анандан кейін нимба жукияко бием ракта әр зәмбірек енді оқлар көп та аллах тағала алған болдық үйәді біз мұхажирлар шу үйәні сақлышып бір күн тұрып қалдық енді шу жерянда алғандан кейін енді менде пилма тұрғандан кейін астығырақ түсіп шу şu шу немі қойды да муапсет shu ostiqroq tushib turdim shu turish jarayonida hamda biz turayotgan yonimki nimasi yaxshi emas endi masalan dushman hujum hujum qilib kelib qolsa hamda bizga nisbatan biroz xatar bor shu holatda hamda bir ansar birodarlar men shu pastda turug'liq mm, shu birodarlardan taxminan ellik metr ostida egiz tog'vonda shu ellik metr ostida turug'liq shu shunda turib shu ancha muncha sal gumonlab qolgan taraflarga o'q etib turmiz endi shunda turgan vaqtning o'zida bir vaqt tuyuqsiz hujum qildi hmm. hujum qildi azroq etishdi ammo bizning joyimiz yaxshi joy bo'lmaganligidan oxirgi yenishga to'g'ri keldi birodarlarning yana chiqib ketishga to'g'ri keldi o'qli etilib turyotidi shu oqimizga yandiq yana men tiklam yansam hamda bu tog' bir qadar tik tiz chiqilolmaydida birodarlarning yanig'a hmm. mumkin shu shu tarafga o'q kelyotidi o'q kelib qolishi mumkin o'q tegishi mumkin shunalar men shu tog'ning yeni bilan chiqishni nim qilib tog'ning yeni bilan tikishdik chiqdim ashunda chiqib birodarning orqa tarafidan keldimda shu yaqin kelgan vaqtimizda shu usama birodar alloh rahmat qilsin shu mening ismimni to'lab shu oldi qarab ketib bordida o'qlaytilayotgan shunday bir holatimda ho birodar yo'q birodar kammidi deb shu oldi qolib ketib bordida demak hamda allohni rahmati bilan bu yerdamda birodarchilikni haqiqiy bo'l deganda shu o'qlaytilayotgan o'zida meni shu ostida deb bilib meni oyoqqa chiqib bo'lganimni uqmay o birodar ostida deb shu oldi qarab shu etib ketib bordida hmm. shuni bilan men to'ldim yo usamimaya dedi ondan keyin alhamdulillah to'xtadi keyin demak u yog'ini mustahkam tutib turdi alloh rahmatullah u murtad nimasi ro'yit bir qadar sindi keyin hujum qilmadi keyin ertasi shu muhojirlarning mas'uli bizni ilib boshqa tarafga ilib bordi muhojirni ilib boshqa tarafga ilib bordi keyin shu kech bo'lganda shu biz yotadigan yerga yetib bordik berib uyatib turdik shu yotadigan vaqtni o'zida shu bir xabar keldi dedi tayyorlanglar ata dushmanlarning palonisi tihkamiga hujum qilamiz deb xabar keldi ha deb ham tayyorlik qilib qurollarimizni tozalab e, qurolga o'q qachlab tayyor bo'lib yetish oldi tursak yana xabar keldi shu biz hujum qilmoqchi bo'lgan sangar fatih bo'ldi dedi alloh hayron qoldik nimaga deb men qilsak shu dushmanni qo'rqib tashlab qechib ketgan dedi allohni rahmatidan uni qilmidoq shu nurg'on g'animatini qo'yib shu qo'rqib istehkamli hujum qilsaq ham nihoyat qisqa vaqtning o'zidan fatiyolab mang'andan keyin badbaxtlik qo'rqiganmi shu biz uningga hujum qilmasdilar ertasi atiganda hujum qilishni planlab yotdiq shu kunsi kechil tashlab qochib ketgan gapda uni xabar keldi alhamdulillah deb xushal uxlab qoldim keyin ertasi anandan keyin boshqa tartib bo'ldida u tartibdanda shu olg'a ilgarilab olamiz oldimizga qarab dushman uchqab qolsa urushimiz aytishimiz bo'lmasa olg'a ilgirlamoqda shundan qilib shu cho'ng bir mantiqa olg'a ilgirlab mandiq hammamiz qattiq qo'rqib ketgan qechib ketgan oldimizga bir odam uchqindi alloh rahmatidan shu cho'ng bir mantiq fatih oldi shu fatih oldi alloh rahmatidan ko'p mo'lchilik bo'lib ketdi hamda shu shahardagi shu qo'mondondan amirdan tushgan buyruqda hamda qurol yaroq askariy narsalar bunaqa chiqilmaydi bu yani yig'ilib keyin tarqitildi g'animat hisobida ammo yemak ichmak har qanday narsani mujohidniki yeyishiga iste'mol qilishiga ehtiyojliq narsani ijozat topishni deyildi alloh rahmatla shundan mo'lchilik qildi yemak ichmakdan hamda nima yeylik desak borni hmm. biroz shundan mo'lchilik qildi ikki uch oy shu nimada o'tdi kunlar demak shu ikki uch oy jarayonida hamda mm, shu mujohidil tutib turayotgan shu chegara bor shu yerda istehkomloq chiqib ribot turib qilamiz endi keyin ikki uch oydan keyin yerlik qo'mondonlik markaziga bordik bir qilsaq tayyorlanib bir qancha kun ichida bir jangva deganlarni qildi deb markazga kelib qurollar o'qni qachilab hammamiz tayyor turdikda ertasi deganda mashina keldi bizni keyin shu mashinaga chiqib ketdik bir qancha kun safar qildik hamda qilib boshqa bir mantiqaga bordik shu hukumat askarlari murtadlar joyanda berib uyaga allohni rahmati bilan bir kechada yarim kechada hujum qildik shu olg'ilgirlab vaqtni o'zida endi yaqin berib anandan keyin hujumni boshlash kerakda shundan vaqtni o'zida shu badbaxtli bir nim qo'yib qo'ygan ekan hamda bir narsani qilta qo'yib qo'ygan ekanda shunga chiqib qoldik ya'ni nima emas mina emas ammo shu tushgandan keyin ham shu yo'ritqich o'qni qo'yib qo'ygan ekanda hamma yo'rib ketadi biz shunda olib chiqib qolamiz uchiq ashkorlar hmm. shunaqa chiqib qoldi hamma yup yo'riq lovlab ketdi shundan shu etish boshlanib ketdi shu biroz etishdiq shu oldiga minib turib etishimizda mana shunday etishayotgan vaqtni o'zida birodarimizdan birisi gumonlanib dedimu nima qilib qoldi og'zimizdagi sangarli birodarlar oldimizdagi stikamni o'p bo'libdi deb baqirib aytdida asli o'p bo'lmagan ekan asli dushman bor ekan shuning bilan biz shu bu gap bilan shu tiz tiz bilan shu istehkomni oldiga beribdikda besh metr qoldi orliqimiz bilan uni orliqi bilan bizni orliqimiz uni dushman bor ekan ikkisi bor ekan mana baxildan qag'oqlar qechib ketibdi shuning bilan shu besh metr qolgan vaqtning o'zida shu yerdan bir vaqirab ovoz chiqdida shu voy otmoqli otmoqli o'z adam deb vaqiradida kimning odamisan desa men paloniyalik dedida shu shu yerdagi mujohidlarning birisiniki yurtim dedamni degandan keyin shu jang qo'mondon dedi unda sizni qo'mondoningni ismi nima dedi kimni adini sen davo qil anandiki keyin xato deb qo'ydi yo'ldan bildik shuning odam emas etongni ko'p otgandan keyin oldiga bordiq borsak shu birsi uylabdi birsi qishib ketdi uni o'lik shu yerda qoldi u yerda alloh bilan ko'p g'animatlar qoldi элемче арқылы ғанимат қалды Арамайта Allahu Ekber!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 yo'llayman ey mehribon ona man sizning orqa orqadan uch qiz farzand tuqqandan keyin allohdan umid qilib tuqqan tunji o'g'lingiz edim sizlar cho'ng bo'lgunimda menga aytib berganinglardek meni nihoyatda orzulab boqqan ekansizlar kichik vaqtimda bir qish mavsumda og'rib qolganimda sizlar meni doktorxonaga opirish uchun yezimiz bilan bozor orliqidagi daryodan suv kechib o'tgan ekansizlar bu ish hargizmi esimdan chiqmaydi sizlar man o'qish ishim kirganda meni maktabga bordinglar boshlang'ich maktabni bitirgandan keyin ustinglardagi farzand tarbiyalash majburiyatini ado qilish uchun meni islomiy madrasaga oborib bordinglar manga hunar o'rgatdinglar va meni turmushli qildinglar Men mush orliqda sizlarga nihoyatda ko'p jafo mushaqqat soldim. Men bularni o'ylasam nihoyatda xijillik his qilaman. Jinim ana, mana men endi sizlarning ustimdagi haqqingizni tunib yetganimda qalbimdagi iymonim g'olib kelib, bu ummat tortayotgan xo'rliq va zulmga chidamay sizdan, dadamdan, qarindoshlarimdan va shundoqlar farzandlarimdan ayrilishga majbur bo'ldim. Мен сіздің разылығыңыз үшін, бір тәмім сүтіңіз үшін, сіздің тартқан жапа мұшаққатларыңыз үшін, сіздің бір өмір етіп жүрсем мо, үстімдегі хақыңызды һәргиз ада қылып бола алмаймын. Жаным ана, мана біз айырылғалы топ тоғра 3 жыл болыпты. Сізді hiç vaqt unutib qolganim yo'q. Mehribon Allohning meni sizdek bir kuyimchan onani farzand qilganligiga cheksiz ham sano aytaman. Esingizda bormi siz kichik vaqtlarimda menga har doim boshqalarga yordam berish cho'nglarni hurmatlash adab axloq bo'lish to'g'risida nasihat qilardingiz va yaxshilikqa amaliy targ'ib qilardingiz bu tarbiya nasihatlaringizning hammasi faqat mening yaramliq yaxshi odam bo'lishim uchun edi mana hozir men o'zimda sizning ashu tarbiyalaringizning natijasini ko'ryapman lekin buni hargizmi mehribon allohning hidoyatidan ayirib qarmayman jinim ona sizga o'xshash barcha onalar ham o'z farzandlarining yaramoq baxtli bo'lishini orzu qiladi buning uchun albatta badal to'lash kerak siz mandak bir farzandingizdan ayrilib turayotgan bo'lsangizmi men sizni allohning nazarida nihoyatda baxtli bir ona deb his qilaman chunki bir o'g'li alloh yo'lidagi mujohid bo'lishdan iborat bu katta ne'matga xohlagan onalar musharraf bo'lolmaydi albatta mujohid degan kim bilamsiz ana mujohid bo'lsa butun maxluqotlarning tarbiyachisi ulug' allohning buyrug'iga asosan fitna tugab din butunlay alloh uchun bo'lganga qadar bu ummatning ustidagi zulm tugab har bir inson o'zining izzati bilan yashagan qadar alloh yo'lida o'zining borliqini qurbon qilib qon kechib jon qilgan haqiqiy iymonliq g'ururliq bir ardur ba'zilar biz mujohidlarni bugungi kunlarda mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin mayli qurol yaroq texnika jihatdan bo'lsin ustunlikka ega bo'lgan tog'utlarni oldida masxara qilishi ojizga chiqarishi mumkin lekin ular kuch quvvatda hech qanday tanish yo'q ulug' allohni biz bilan birga ekanligini bilmiz kerak balkim ular qo'rqqan bu o'limni qachonla bo'lmasin hamon insonga bir qatim keladiganligini bilmiz kerak jinim mana mahallada qanchilg'on kishilarning bolalarini haroq ichib jidal majra sabab bilan iymonsiz ketib qolganligini bilamsiz shu iymonsiz ketganlar oxiratda nima kun ko'rar ularning ota onasi oxiratda nima kun ko'rar jinim ona siz va sizga o'xshash iymonli onalar yaxshi ko'rgan farzandlarining bunday holatda dunyodan ketishini shundoqla o'zining va farzandining oxiratda do'zaxga mahkum bo'lishini hargiz xohlamaydi albatta jinim ona siz mendan mushundoqla aylanib qolarmanmi deb hargiz qayg'urmang mana bu zaminda faqat alloh rizoligi uchun bizga o'xshash ayrilgan ona nihoyat ko'p man sizning qalbingizga ig'ir keldi deb xo'shmi demay ketib qolgan bo'lsam agar alloh yo'lida jihod qilmasang bergan sutimga rozi emas deb onlari o'zi jabdib yo'lga solgan nurg'un mujohid qarindoshlarimiz aramizda bor albatta sizga va ularga o'xshash aqlliq iymonliq onlar bir yoki bir necha farzandlarga ayrilib qilishga rozi bo'ldiki hargizmi bu dinning bu ummatning xo'rlanishiga qilcha rozi bo'lmaydi jinim ona siz kichik vaqtlarimda yordam berish uchun nasihat qilgan ojiz mazlumlar mana mushular emasmi ulug' robbimiz bizga xitob qilib ey mo'minlar sizlarga nim bo'ldiki olloh yo'lida jihod qilmaysizlar va duo qilib ey parvardigorimiz bu aholisi zolim shahardan bizni chiqarg'in o'z dargohingdan bizga bir igdorchilik qilg'ichini muyassar qil o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar ojiz ayollarni va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar deb bizni shu ojizlarni qutqizishga chaqirayotgan tursa va payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam mo'min mo'minning qarindishi uningga zulm qilmaydi uni zulmni tashlab qo'ymaydi agar yordam so'rsa yordam qildi degan tursa biz robbimizga va payg'ambarimizga osiy bo'lib qandoqmi jihod qilmay tura olamiz qandoqmi shu ojiz mazlumlarning zulm tortishiga qarab bu iymonimiz bilan sukut qilib tura olamiz jinim ona siz balkim o'g'lingizni qandoqroq yashayotgandir turmushda qiynalib qolgandimi deb o'ylab qoldigansiz lekin biz bo'lsak sizlar hech bir o'ylab boqmagan nihoyat yaxshi bir hayotda yashayotimiz biz mehribon allohni meni yo'limda hijrat qilganlarga o'ylimga yerda rizq beraman degan va'dasini haq topdik atrofimizda dunyoni har qaysi joylardan kelgan bir biridan taqvo bir biridan axloq go'zal nurg'un mujohid muhojir qarindoshlar bor bo'lib ular bir biriga nihoyatda sadoqatmand ular o'zaro bir qursoq bilan ortiq samimiyat bilan muomala qilishadi hatto ba'zi qarindoshlar bu mujohid qarindoshlardan o'zining bir qursoq qarindoshlardan his qilib boqmagan hisdoshlik va mehribonlikni his qiladi na turog'i na kiyim kechak na yemak ichmak deydigan hech bir g'am qayg'umiz yo'q farzandlarimiz bo'lsa kufri tog'utni hech qandoq bir hiyna mikra aralashmagan haqiqiy islomiy madrasada islomga uyg'un ta'lim tarbiya bilan tarbiyalanyotidi balog'at yishig'i yetgan o'g'il farzandlarimiz qo'llarga qurol ilib askariy bilimlar bilan tarbiyalanayotidi mana vatanda bo'lsa allaqachon ashu nijis tog'utlarning razil sessiq qonunlarning qurboni bo'lib o'z taqdirining kofirlarning qo'lida axlat to'ng'irga tashlanmoqchi bo'lgan umoq to'rtinchi va beshinchi davrlaringiz bo'lsa sap suzuk bir islomiy muhitda g'amsiz o'ynab kulib yashamoqda qiz ayollarimiz bo'lsa shu razil tog'utlarning turli tekshirishlarning sababidan o'zining qadr qimmatiga iffat nomusiga ig bo'lolmaydigan shu nijis muhitning asoratidan qutulib yaratgan robbiga taqvolik qilib o'zaro iymonlashib ularning va farzandlarning ustidagi haqlarni ado qilayotgan holda yashamoqda mujahid yigitlar bo'lsa uzundan buyon shu zolim tog'utlarning zulm sababidan barpo qilolmay kelgan sunnatlarni ahyo qilib islom nurlarini butun jahonga tarqitish uchun robbimiz buyurgan jihad tayyorligini qilish bilan birga qo'llarga qur'on ilib dunyodagi barliq tog'utlarni qalbiga qo'rqinch silib haqiqiy iymonga loyiq ar ummatning shirlari bo'lib yashamoqda navoda biror musulmon kishi biz mujohidlarning hayot faoliyatimizga nazar soldigan bo'lsa inshaalloh sahobalarning hayot faoliyatini tasvirini ko'rgandek bo'ladi jinim ana bu so'zlarim qandaqdir sizning ko'nglingizga tasalli berish uchun mundaqli deb qo'ygan so'zlarimiz agar siz bizni bu hayot faoliyatlarimizni o'z ko'zingiz bilan ko'rgan bo'lsangiz chuqum ilmni ham bu karvonga yo'lga solgan bo'lardingiz jinim ona navoda sizni va ashu onalarni o'g'il qizlari tog'utlarni zulmga uchirgan turmalarga qamalgan izzat obro'yi dafsanda qilmagan bo'lsa bularni yordamsiz tashlab qo'yib iymon davosi qilayotgan kishilarga siz va ashu onalar qanday qaraydigan bo'lg'aydinglar agar biz shu mazlum musulmonlarni ustimizdagi musulmonlar haqlarini ado qilmay ularni yordamsiz tashlab qo'ysak qani bizniki iymon qiyomat kunida robbimizga nima javob beramiz jinim ona mehribon alloh bizga iymon islomdan iborat buyuk ne'matni ato qildi shundoqla o'g'lingizni shu jahiliyat tumanlari besib ketgan zimindan qutuldirib mana bu hijrat jihod ziminiga musharraf qildi mana men mushu ne'matning shukronasini ustunligi imoniy majburiyatlarni to'liq ado qila olsam o'zimni robbimga shundoqla sizga yuz kelalayman deb qarayman shundoq bo'lganda siz ham ustingizga allohning omonatini zoya qilib o'tmay joyiga yetkazgan bo'lasiz shunga sizdan va barliq iymonliq onlardan bu ummatning dardiga yetadigan salohiddin ayyubiy umar muxtor muhammad fotih usama bin ladin va Hasan Maqsumlardek shir yurak, jasoratlik o'g'lonlarni ko'plab tarbiyalab chiqishinglarni va bizga o'xshash mujohid o'g'illaringlardan rozi bo'lishinglarni biz mujohidlarning har vaqt Allohning yo'lida sabit bo'lib nijotlikqa, nusratga erishishimizni, shunaqla oxirida hayotimizda maqbul bo'lgan shahodatga yetishimizni talab qilib, chin qalbinglardan duo qilishinglarni so'rayman. She'r Ana mendan rozi bo'l. jam bo'lattiq hid oyim ota ana qarindosh o'tdi mana qancha yil bo'lolmadik biz sirdosh hidlashdiq birlikda urug' tuqqan al aro sig'inishliq ichida tabrik yozdim dil tabrik bo'lsin oyiming ona bugun bayramning taqat man yo'q yoningda atrofingda dollaring xushal o'ssin kunlaring Ana daim aman bol, hicranımga sabır kıl, ana mendin razı bol. Hürmet bilen Rukiye ve Nafisa'nın dadısı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. في العيون دموع في العيون كهنالك بقلب أدخلته النائمات فأرى طيفات حولي سطعا كالنيران لست أخشى من ممات فارتداء المنتبين غير أني لو أراك يشم القلب الحزين يشم القلب الحزين أمي لا لا تسألي أين تمضي خطوتي قد عزمنا أمرنا لحياة حرة الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود Aziz qarindoshlar Tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz içindəki yeniliklər. Moşa həftədə birodarimiz Abdusalamning to'yi bo'ldi. Alloh bu birodarimizning oilasini haqiqiy islomiy oiladan qilib bersin. Amin. Yaqinda Amirimiz Abdulloh Mansur ro'zi hitqi qilgan tabrik filmi ishlanib tarqitildi. O'xshashla birodarimiz Osmon Boturning tabrik filmi ham ishlanib tarqitildi. نقشا على وجه السنين وعلى إباه المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من من مثلنا في الكون من لن نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المنن لن نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المنن Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'oni xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha yaqinqi yillardan buyon kommunist xitoy doiralari bir tarafdan uyg'ur musulmon xalqining diniy e'tiqodini sustlashtirishga urinsa yana bir tarafdan uyg'urlar orasidagi kompartiyaga moyil bir qism kishilarni vatanparvar diniy zot degan qalpoq bilan o'ttirg'a chiqarib o'zining siyosiy maqsadi uchun xizmat qildirmoqda 1990 yıllarda Xitay Kompartiyası tarafından sahneye çıkarılgan Harun Khan Hacı, yakında müyan Xitay akbaratı da köp təşviq qılıngan Qashqar Heytke Cəmiyyəsinin imomi juma tohir Şincan İslam institutining mudiri Abdurraqib Tümürniyaz, həm yaqinda o'ldirilgan öldürülgən Turfa Şəhərlik İslam Cəmiyyətinin muavun rəisi Abdurrahim Damolla qatarlıqlar şularının cümlesüdündür. navbatda uyg'ur musulmon yoshlarining diniy e'tiqodni qo'g'dash yo'lida elib berayotgan qarshilik ko'rsatish harakatlarining kuchayishiga agishib xitoy doiralari diniy sohaga so'qinib kirib olgan bir qism kompartiyaga sodiq dinidan nisibisi yo'q atalmish damolli qarajimlarni o'zlarining ovozini xalq ommasiga yetkazishdagi vosita qilib tanlab oldi ular bugungi kunda islom dinining ta'limotlarini xitoy kompartiyasining siyosiy manfaatiga moslashtirib fatva berayotgan atalmish diniy zotlardir mazkur nomi ulug' suprisi quruq damulla hojimlarning ilm tahsil qilishida ularning ota onasi qanchalik iqtisod sarflagandir ularga qanchalagan din suyar ustozlar ularning qon tari singandir bu kishilar ham o'zlari qancha 10 yil ilm olaman deb qamchilgan jismoniy va zehniy kuch quvvat sarflagandir qiyomat kuni og'ziga o'tdan yugan selindigan kishilarning sifatlari bayqalgan bu baxtsiz kishilar osha ota onalarga ustozlarga jumladan butkul musulmon xalqqa dunyodala emas balki oxiratda qaysi yuzi bilan qarar to'g'ri manhajni bo'ylab haqni haq батылны батыл деп отырға қойып жатқан алым өлім аларымызды аллах тахымы сабыт қылсын аминь internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha beyjing shaharlik savdo sanoatni ma'muriy boshqarish idorasi yaqinda beyjing shahridagi yemaklik bozorini tekshirish jarayonida beyjingda ishlab chiqarilgan bir qism qo'y go'shi mahsulotlariga cho'chqa go'shi va o'rdak go'shi aralashtirilganligini aniqlab chiqqan doirlar darhol bu mahsulotlarni pechatlagan Jinhua xabarlar to'rining xabar qilishicha, Beijing shaharlik yemaklik boshqarish tarmoqlari mazkur voqeadan keyin shahardagi barliq qo'y go'shi mahsulotlari ustidan tanlab tekshirish olib berishni qaror qilgan. Bundan sir, tekshirish jarayonida yuqoridagi saxta qo'y go'shtidan sir markalik asal va kamputga o'xshash sakkiz xil mahsulotning o'lchamga toshmaydiganligi aniqlangan xitoydagi yemakliklarning sifat masalasi fuqarolarni bearom qilayotgan muhim masalalarning biri xitoyda orqa orqadan maydonga kelgan zaharli sut parashuki oy to'qoch yundidan ayrilgan moy qatorliq voqealar hammasi aloqador doirlarni bir qator tadbirlarni ilishga majburlagan bo'lsinmi ammo bundoq o'lchamsiz yemaklik voqeasi oyig'i uzilmay sodir bo'lmoqda islomdan yiroq bu kofirlarning halol haromni ayirmasligi tabiiy Bunda hokimiyatning boshqarish doirasiga kirib qolgan har qanday xalqning mayli yemak-ichmak, mayli sahiya yoki sog'lomlik qatorliq jihatlarda bo'lsin, yaxshi kun ko'rmaydiganligi islom nizomiga tatbiqlansa, mana men deb oshkora bo'ladi. internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha angliya axborotiga asoslanganda pokiston armiyasi 8 ayning 21 kuni deyishcha hindiston 8 ayning 21 kuni tushdan burun yerlik vaqt soat 11 dan 15 o'tganda Kashmirdagi talash tortish bo'layotgan chegarada Pokistonga o'q chiqargan bo'lib, Pokistonning bir ofitseri o'lgan. Pakistanning harbiy amaldori yana bir askar meshak tegib yordar bo'ldi. Yarisi nayti eg'ir degan. Vaqa Kashmirning Shakma rayonida yuz bergan. Qurolliq etishish 3 soat davomlashgan. 8 ayning 5 Hindistonning 5 askari talash-tartish bo'lib atgan rayonda etib o'tilgan edi. Hindiston Qatil Pakistan qurolli kuchlari deb jakarladi. Ammo Pakistan buni inkor qildi. Allah kafirlar bilan murtatlarni o'zaro urushtirib halok etsin. Amin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Levandagi bomba portlatish hujumida 42 kishi yaralangan, 500 nafar shiya yordar bo'lgan. Portlash juma namozi oxirlashganda yuz bergan. birinchi qitimliq portlash Teripoli shahrining Taqvo masjidida yuz bergan. Bu masjidda Shiya mazhabidagi Livan Alloh partiyasiga qarshi tashkilotning rahbari Shayx Salim al-Rafi doim namoz o'qiydi. Chat al axborot to'rlarining xabariga asoslanganda, Livan sahiya amaldori deyishcha, 8-yanvar 23-kuni Livanning shimolidagi Teripoli shahrida yuz bergan ikki qitimliq portlash hujumida oz deganda 42 odam o'lgan, ya'ni 500 necha odam yerdar bo'lgan. bu 1990 yili livan ichki urushi oxirlashgandan buyon yuz bergan eng ajallik hujum hisoblanadi ekan din to'nig'i yo'g'inib olgan bu shiya kofirlari murtad bashar asadga yordamda bo'lib nurg'un begunoh musulmon farzandlarini qatl qildi Rabbimiz alloh bu kofirlarni fidoyi birodarlarimizning qo'li orqali halak etsin fidoyi birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha suriya xama o'lkasining boshlig'i mashina bomba hujumiga uchrab o'ldi Anas Abdurrazak Elnaim 8. ayının 25. günü maşinası oturup yolga çıkkanda өлкө мәркези Хама шәһәренең Жараҗима районыннан үтүп китеп атканда машина бомба һөҗүмегә учырган. Сүрия даирләре бу һөҗүмне хөкүмәткә каршы муҗахидларны кылды дигән. Хәбәрләргә асасланганда Ферзент Шия Башар Асад 2011 ел Наимны Хама өлкәсенең башлыклыгына тәйинлегән. 2011 елы Suriya davolg'ishqi patqandan buyon Suriya hukumat amaldori faqat hujum qaslab o'ltirish nishoni bo'lib qoldi. Alloh kofirlarning katta boshlarini o'ltirgan birodarlarimizni oxiratda katta mukofotlar bilan mukofotlasin. Kafir murtatlarni jahannamga o'tin qilsin. amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha qurolliq mujohidlar misrning 25 soqchisini yetib o'tdi misr amaldorining oshkorlashiga asoslanganda mujohidlar avtobusni to'sib murtad soqchilarning tushib yerda yetishini talab qilgan mujohidlar keyin soqchilarning hammasini yetib o'tgan voqea yuz bergan o'rin rafa chegara rayoniga yaqin Rabbimiz Alloh kofirlarga yantayoq bo'lib musulmonlarni qirg'in qilgan murtatlarning halokatini tizlasin. Mujohid birodarlarimizga o'zi yordam bersin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Hindistonning Bihar shtati Kalabariya rayonidagi Damalakkat vokzalida tez suratda ketayotgan bir poyezd relsdan o'tib, vokzal supisiga ketayotgan kishilarni soqib, oz deganda 37 odam o'lib, nurg'un odam yaralangan. voqea yuz bergandan keyin ba'zilar o't qo'yib poyezdni kuydiryapti. Yana ba'zilar fursatdan foydalanib bekatni bulab oladi. Bundaq bala qazalardan musulmonlarning ibrat olmoqlikda ta'hirsiz. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning sharqiga joylashgan 3 o'lkada yaqinqi yillardagi eng chong sel yuz berdi. Tog' ko'mirilib tush voqealari sababidan temir yo'llarda qatnash uzilib qolgan bo'lib, 80 ming yo'lovchi poyezd bekatlarida turib qoldi. Леонин өлкәсендә нургынлыган туралгы җайларның сырт белән булган алакысы үзлеп калды. Меңләрчә адам су астыда калган җайлардан таркаклаштырылды. Районлардагы куткызыш эшләргә хәрбиләрме катнашты. Су астыда калган бәзи җайларда су чоңгырлыгының 6 метрга ятканлыгы белдерилде. Шәрқи җаныбтагы Гуандун өлкәсендә катты боран чыгып, нургын икътисади зыян булды. Шиддәтлек яққан ямғыр сәбәбіден пайда болған салафтыда 4 миллион адам тарқылышқа мәжбүр болды. Зиянның 2 миллион доллардан ешіп кеткенлігі білдірілді. Кафірлер неме деген бақытсыз ә? ular qisqig'ini bu dunyoda bu va buningga o'xshagan Allohning g'azablariga duchor bo'lib, hayotdan o'z nasibasini ololmaganning ustiga qabr va oxiratda ularni qaysi alamlik azoblar kutib turgandi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Iroqda murtad hukumat va Shiya kofirlarga qarshi hujum davomlashmoqda. Iroqning janubidagi Amara, Iskandariya va nasriya shaharlarida bomba qachilingan avtomobillar bilan qilingan hujumlarda shiyalardan 10 kishi o'lib, 42 kishi yaralangan. Meysan şəhərdəmə bomba qaçılınğan iki avtomobil portildi. Portlashda o'lgan yoki yardar bo'lganlarning borligi askartildi, ammo soni bildirilmadi. Babuldimi bomba qachilingan avtomobil portlash natijasida bir saqchi bilan qo'shilib 3 kishi yardar bo'ldi. Mosulning g'arbidagi saqchi punktiga yaqin maydonda yuz bergan portlashda bir saqchi o'lib, ikki saqchi yardar bo'lgan. Musulning janubida charlashga chiqqan saqchi avtomobili hujumga uchrab, ikki nafar amonlikni saqlash xodimi yordar bo'lgan. Rabbimiz Alloh mujohidlarning jihatiga barakata ato qilsin. Bu orqali zaminda tavhid bayrog'i tizraq lapildigay. Biz radio olg'uchi qarindoshlarimizga shuni qayta askartimizki, kofirlar aniq ma'lumotni yushirdi. askar va saylarining ruhi tushib ketmasin uchun tartqan ziynni zo'r darajada tumanlatishga urinadi Әгер мәлім бір хадисі ақпараттың үшірін қалған болса, оны ең ішіді бес құтыру Біз мұжахидлар бұныңға әмәлі күвақ болдық. Интернет хабарлардың мәлім болышча, Росияның Ирак шарық райыны сәл сәбәбінің көлге айланды. Амур райынада езлар су астыда қалды. 20 адам өйлердің айырылышқа мәжбүр болды. Интернет хабарлардың мәлім болышча, Филиппинде пайтақт Манила мосын ямғырының тәсірді пайда болған сәлнің астыды қалды. öylər, şirkətlər, payçəkə bazarları və əlçixanalar taqaldı. Və əlçixanalar taqaldı. Nurğullığan adam tarqaqlaşdırıldı. Bəzi cəylərdə kişilərin ögüzlərə çıxıb ölüb, qutquzishni saqlayotganligi qayd qilindi ey o'ziga zulm qilg'uchi bandilar gunoh masiyatdan qo'l uzinglar allohning rahmati kang bo'lgandek g'azabimi noiti shiddatlik sizlar shu hayot mamotliq minutlarda hammaga qodir allohdan yordam umid qilmay balki o'zingizlarga o'xshash ojiz insonlardan qutqizishni talab qilyotamsizlar bu haftalik anglishimiz mushu yerda oxirlashdi kelar kaptalik anglishimizni ko'rishgacha rabbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qoyisi qilmoqdir qur'on diyoring ko'zlaydir shahodat olmoq rizosing mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'oni dinni وعيش غلط القرآن يعني